luka simoore sappo e jeeɗiɗi o wi almuɓe makko ɓe kadi per gitte liɓooje yimɓe e bakkata mbawa wasde woodde kono musiba woodani caba binɗoɗe jomum haɓɓane hayre teddunde e daande wedde e geeci ɓuri e mum libde e bakkat gotel e konɗo cukalan ndene koye mon so bande bakkodini faade e ma furo ɗum so waccimo hoore makko yaafamo so tawi e ñalawma gooto o bakkudini laabi jeeɗiɗi faade e ma te o arti e ma laabi jeeɗiɗi omo wiima o tuubanima yaafamo nelaaɓe ɓe mbi joomiraaɗo o ɓesdan min hoolaare amen joomiraaɗo o wi sinno hoolaare mon fotiino no foɗɗere muttarde ni on mbiyanno kiiɗo lekki yo ɗuggito darayo nder geej ki ɗofto on so maccuɗo ma demanowo ma walla gaynanowo mo jofti mbele ma wi jomum yo ar ñaama ɗone ɗon ala mbiyata jomum kay ko yo fewdana hirande ma dado sarwu ma ha gayna ñamde e yarde caggal ɗum kañum ne ñaama yara mbele ma yettu maccuɗo ma sababu nde waɗi ko jamirɗa ɗum ko ononne ko hono noon so on mbaɗi kala ko jamiraɗon mbiye ko min maccuɓe tan min mbaɗi tan ko fodde amin nde o yahata yerusalem nde o rewi hakkunde samari e galile tawi omo naata e wuro wooto ñawɓe bara sappo payi e makko lusndi ngulli mbimo yeesu jeerno yurmo min nden o yiiɓe o wiiɓe jehe kolloye koye mon yettinoɓe sadak ɓe ɗo ɓe jahata ɗo tan ɓe laɓɓina hen goto nde yiselinama arti woni e mawninde allah dandi dow o dikki e yeeso yeesu o yetti ɗum on ko samari yeeso heɓɓiti wi mate wona ko sappo ɓe foof laɓɓina holi to jeenayoɓe goni ko o arani tan arti mawninde allah caggal ɗum o wi'mo ummoya hoolaade ma danndiima ndeen farisa en ɓe naamniima mo huline laamu allah ngu arata o jaabiiɓe o wi'i laamu allah so ina ara yiyataake wiyataake a nguni walla a nguna ngati ngannde laamu allah ngu nana e nder mon e dow ɗum o wi'i almuɓe ɓe ma saha arɗo muuyetoɗon yiide ngootu e ñalɗi ɓiineɗɗo o kono on jiyataa mo on mbiye a monoɗa walla a moniɗo woto jehe toon te woto dogane toon ngati no majje majirta leerna oɗo bange e asamana haa e o to bange ni ko noon ɓi neɗɗo o wayata e ñalgu mum kono ko adi ɗum ala e sago o leɓte no feewi ala e sago oɗo yonta duuña mu no wano e jamanu nuhu ni ko noon kadi wayata e jamanu ɓineɗɗo o yimɓe ɓe ina ñamanno ina jaranno worɓe ina ndesatno rewɓe ina ndesetno haa ñande nuuhu joli e laana he ko ɗon ilam ɗufanɗam ari halkiɓe kamɓe fof jogori waade kono jamanu lotni yimɓe ina ñamanno ina jaranno ina coodatno ina jeeyatno ina ndemanno ina mahanno kono ñande lot yalti sodom toɓo jeyngol e suufara ummi dow asaman halkiɓe kamɓe fof ñande peeñji ɓi neɗɗo o ko noon wayata ñande heen mo ɗum tawi dow mbildi tawi ina jogii kaake nder galle fof woto tellanoɗe mo ɗum tawi gese fof woto rutto caggal ciftore jom suudu lot o kala jiiliiɗo hisnude wonki mum waasat ki te kala baasɗo ki heɓtat ki moɗo wiya on e oon jamma yimɓe ɗiɗo lelodiɓe e daɗɗude gotiri hen goto ma nawe goɗɗo o woppe rewɓe ɗiɗo undoɓe hen goto ma nawe goɗɗo o woppe worɓe ɗiɗo wonɓe e guesa gota hen goto ma nawe goɗɗo o woppe almuɓe ɓe keɓɓiti mbima jomiraɓe ɗum ko holi toon o wiɓe ɗo jiiba woni foof ko ɗon dute ndentata